Dalai menaiki rosa Mak nidol nga ya bila na ngawet kerong bertaga O oh, maminaw lang ka sa ah, duyog sa organ Marot perting lively haja Pero ang sa organ serius tignaw Itu pilawas ya, organ Serius ke pero ang organ paminawan Perti na mga nindotas bahon Suri-suri ya, naman <laughs> Kuya sa tidak Kalmar kayo ang organ ha? Kaning hilig magutan music, dali kita mag masalipdan man sa sa maningga organ-organ nga gasuri-suri ng baho. Ay, yeah, si Orly man diyan. Then akong gipasalamatan ang Ginoo ni Orly og ni Ai Ay. Kaning uh, sound system sa so tinuod lang. Kung wa ninyo palita, luoy kayong magwawali din Eh. Hindi, nindot ka sa iwalay ka na nindot sa sound system, di ba? Kana ikaw mismo ba, Morag, kontento ka sa tingog nga imong iwalay, barilino? Wa ko kagwanta ganina ni naog yung gugay, wa di ko expect ni barilino nga kapila na ko si balik aning kamutis, Morag. Sa lima siguro na kung balik ka, usara mi makita ani niya, pila na mi katuig wa magbagat ani. Na one man band ni gikan da si Mbisi, ha? Mao naman dyan niya talento na emosyonal ako ganay gamay ganina sa special song. Madungduman man gud nako nga gagmay pakaayon ni akong papa na asahin sa Bukiran sa Campo City. Unya ini pamisita na mo sa among kaliwat dito sa Bukiran sa Sudlon, Simsim. Mauday na ang mag-worship sila ng kadlaw, mao paboritong kantahon ni Nidong Rosales o ni Nang Gaudiosa. Mo naman, sikog dumdum ana ba itong mga panahon na makaingon ko bang pagkaninduta ra sa awit? Kana tinang, kun giuyog ka sa dakong pagsulay. Di ba? Kung giuyog ka sa dakong pagsulay, o gi kabugnaw o kalaay, kay kung naa kay pagsulay, di, di lalim. Di ba? Tingilan ni Moy. eh. Manong kaingon ko, nindot kaayo ang mensahe mo, pahinumdom ka na to. Kita din hirong ng lingkod o nagtindog lain-lain tagpagsulay sa kinabuhi. Ang importante lang, panahon nga imong gibati nga naglaay ka tungod sa pag pagsulay nimo, dumduma lang gyud ang Ginoo ang iyang panalangin nimo. Brother Joe? Oh, biski mga hinuktok din mga Brother Joe. Murag lang mga kagtinan-awa na corona. Hiubos ka? <laughs> Mauro ba na akong kulganan sa unang panahon? Ha? Nah, Thank you so much, Brother Joe. Asa to si Christian. Pwede mo sa kakadre ka, uban si Boysoon daw? Ah, babae ya, ya, ya, dahil ang Isoon. Tanawa ko na sila nga gikan sa Mountain College tagakawit pa bago na tanaw nga mas kuyaw pa man mamurmas na tao sa syudad ni ya, Christian mamurma murag labaw pa sa director sa union Niktain likon, rinday. Ako'y mga pinasahi na gusto na ko para sa tabangan. Ako hangyoon si Konsihal Samuel Ogyan Asawa, Aritas Tabangan. Kay Pag na rin ako konsihal, wa man kadini. Karon pa man kanay na nako, pinasahi gyud na nako ron og imong misis. Ari pastabangan. Actually mga kaisunan, wa jud ko magtahong nga naa ko sa baduha dinhi. Eh. Siguro asa sa siguro kamo labaw pang wa magdahong. Kaya ang akong appointment ron sa San Carlos City Central Church through Zoom. Dari takot niya Zoom laman. Si Sir Rubin nga maoy inyong bisita sa pusto di karon naa may gibati ang iyang pamilya nga dili siya gusto nga ma-expose siya din karon. Mauna nga tuar sa siya dito. Ang problema naman ang akong appointment sa San Carlos City nga 3 months na itawang siking hangyo-hangyo aron gyud nga gihuwat gyud sa kadua gihunahuna na kun maayo number one gusto na ko ipakita ni Sir Villarubin na pwede daay ang iya superior iyang subuon oh mao na pinakatinuod gyud ako gusto na ko ipakita niya ba nga di ko gusto nga mapareha ko makainon siya ba nga paita sa niya atong mga superior ng mga pastor ay eh, kanang hanyo na to mahimok to paman. di majuku ga mahiubos majuku anak kala bitaw pwede mo ato kadto ba na ipotis man ila ay makasulbat ikaw ra nya magsikip ka ngayon tempa ako sa mama na ako sa ba nya wa bitay lain appointment nya mo tempa tempa pa gyud di asa na juga asa man karon sa badonya maglipog pagpangita asa mga to <laughs> oh ako gusto ipakita na pasabuhat himno kun mahimo imo nang kabangon sayon ang pagpangita nako og speaker sa Zoom kaysa mangita speaker nga mo anhi dinhi kay kamutis siya ang dili maswinto sa kabuutan sa kamutis murag tuyoon kay para nila pero as nakibaw nga o ang imong kasing-kasing matighog ang taga kamutis mura ninyo mong pamilya kanan ha kung kung di pa ka maswinto ba labi na og ang pagpirmiran mong anhi ang mga debatidor ang imong ma maatubang makaimong ka ay na ko balik na kamote eh, pero makailala ka nga kana mga debatidor mao na imong pinakasuod sa imong kinabuhi mingaon kag mga matay na mga tawhana oy imo ginagampo Ginoo lugway kita na kay mingaw kay among leksyon kung mga wa ni sila di ba mao na nga bisag sa ang satong gym atong gihimuan to miagi ba dito Mabini. Mabini? Ipakita dyan na kung si Ray o si Juan, eh, Rudy. Eh, si Rodolfo, mingom ginato ang leksyon sa unang kumawa siya, di ba? Ako di siya giduaw dito for the second time. Akong gibikita. Kaya no, kami manggong mga ministro, na adyan ni Ana, mingawang good news ka itsuunan na di na mamakitaan. Ikaduhan akong anitini katong na namatay sa babaw. sa aper. Pila na to kasabado ng labay? Si Juan Barro dilito? Ha? Murag doon sabado no? Mausap kong sabado ha, ngawa ko, nangita ko ni mo. Eh, ingon man nga, na ako ni di, bati, murag. O tapas hospital no? Oh. Mana ni ingon ko karon, pasakon ko ni dire kay para nako miracle manighatay sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Kung miracle man ganit ni konsihal, mas miracle sa iyang asawa, di ba? Kaya kami mga laki, sugot man lang mga wa, pero amo po na ang amo mga asawa. Mo naman, ni kamot yun nga mabuhi ni tungod lang sa among mga asawa. Laliman ka na, di ba? <laughs> so, karon sa baduha, moingon yun na, si Konsihal o si Madam Hilongos para nila binilhon ang gugma sa ginoo nilang gipagkita karon panahon. Kung binilhon sa si ginoo ang gipagkita sa ilaha karon, mas binilhon kining duha. Kahit man sa murag padong ni Kay kani ilaha may kalabutan man sa kaluwasan. Mo na nga gusto sa nako gipare sila sa tubangan. Kay nagwi pangutana. Pila man mo kay suon sa inyong pamilya? Walo. Ikaw napulo. Napu mo? Aka na maong poros mo sakto di ay. Napu sila, iya ha walo. Kaya nahabilin din iya ha. yang iya, ha, kami tanandas na matay uh, di satu panapu kita nandas na wala sa inyo pulo pila pa man ang Adventist Kamu palang lang katong tuwa sa ah pero wala to dapat pakasuti sa walo tulo na mo napamoy assignment sa ginoong lima plus pagyod inyong ginikanan Mao ni gusto na kong ampuan ta mo karon. Kay dili man na tiaw ang assignment sa Ginoo niya. Kamo sa nalig ko diha. apil sa nilinis pagampo sila. Kay di po ni sila malipay mo atog langit nga wala ang ilang isuon. Maulana mo pahinumdom ni Orly nga dapat ang iyang mga wire na kolor-kolor. mau na nga di termin determine kamatay ka Kung unsay kolor din eh, mana kolor dito. Uh, Karon di na magbitwa na kay lilig-lilig asa na. siya nag-training sa Gadir Tunuhay Sound System no. So, ah, Christian, kaya ngalan mo Agnes? Christian and Agnes? rest assured na ang inyong pamilya, ako nang dito sa among opisina ug na mo pagampo ang inyong handong para sa inyo ang mga ginkanan ng igsoon. Nindot manggod paminaon ko, mausa gyud ang atong panimalay. Amen? Then si Konsihal Samuel, kauban sa iyang asawa, mauni ang buhi puhi saksi nga mapahinomdom ninyo kung giunsa sila pagmahal o pagpangga sa Ginoo. Kani atong kinabuhi kung lugwayan ganin Ginoo ra ginaglugoy. Kung unsa man ganin na ang panalangin gihatag sa Ginoo nato, naagi tuyo ang Ginoo sa atong kinabuhi. So gusto nako na, na maghimo tag pinasahi nga pasalamat karon, manindot ang tanan. Labing gamhanan nga Dios ang itasaan sa mga langit. Kauban ni Konsihal Samuel ingon masag si Madam Mayumi. Among ipatugbaw ang among paghimaya o pagpasalamat niya kanina ginoon na. Ang imong pagpangga, ang imong pagmahal sa ilang panimalay. Ingon nga Pangulo sa imong iglesia Ginoo dili natukib ang akong kalipay. Nga magasudong sa imong anak kauban sa iyang panimalay. Nga amo silang mahimama in person sa panahon sa adlaw ipapahulay. O Diyos, ibukbo pa ang dugang panalangin alang sa panimalay ni Konsihal Samuel. Kung diin kami napakyas kanimo Ginoo tungod kay kaming tanan adunay mga kapulangon, pasayloa kami aron mahimo nga bago ang among relasyon diha kanimo mahimo nga bago ang among pagalaga diha kanimo O Diyos, ako maghangyo ng imong balaang manulundak magabisita kanunay sa ilang paninalan. Tagaan sila kalipay. Panalangin niya ang ilang mga panginabuhi. Panalangin niya ang tibuok nilang panimalan. Na ilang dumdumon kanunay kung unsa kadako ang imong pagmahal o pagpangga kanila. Nasayod kami ginoo na kung ikaw nagalugway sa mga kinabuhi, aduna kay pinasahi nga katuyuan nga gusto nimo nga kami makatabang alang sa imong buhat tungod kay nasayod kami nga ang imong pagbalik hadoon na lamang Ani ang usab Ginoo sa last Christian kauban sa iyang pinalanggang manghod. Sa ilang walo ka managsuon, tulo kanila nakabaton o nakadawat mas kamatoro. O Diyos, nasayod ako o positibo ako nga anaa sa ilawom sa ilang mga kasing-kasing. Na kung mahimo lang, ang imong pulong, ang imong mensahe o ang imong kamatuoran, mahitusok sa dosan, diha sa kasing-kasing o sa kinabuhi sa ilang mga igsuon ug ingon mo sa sa ilang ginikanan. Akong iampo Ginoo nga kining tulo ka managsuon. Ilang mapakita ang ihimplo sa pagkamatinud-anon sa pag-alagad. Ngadto sa ilang mga isuon ug ilang ginikanan. Ginoo tagbangi sila sa ilang mga pamlanos kinabuhi aron makita sa ilang mga ginikanan, makita sa ilang mga isuon, nga lamang kung ang imong mga katawhan magmatinud-anon diha kanimo, ikaw arang magapanalangin kanila. Ug maoy makabaton unta sila Ginoo sa pagdawat kanimo, ingon nga ilang buhi nga Dios ug manluluwas. Panalangin ni Ginoo kining tanan nga nagabarog karon. Masayod ikaw nga ang uban kanamo adunay dagko nga mga suliran sa kinabuhi. Ang uban kanamo adunay problema sa among kapikas buhi. Ang uban kanamo adunay problema sa relasyon sa mga ginikanan, mga igsuon, mga anak. Ang uban kanamo Ginoo hangtod karon wala pa masiguli ang mga relasyon tali sa mga membro sa iglesia ngadto sa mga membro sa iglesia tali sa membro sa iglesia ngadto sa mga pangulo sa iglesia tungod lamang sa mga tawhanon nga mga tinguha sa kinabuhi. Hawasi kami Ginoo sa among mga kalihon. Aron among mabatnan ang imong panalangin. Among mabatnan ang kalinaw sa hunahuna, kalipay sa among mga kasingkasing. Ayaw itugot Ginoo nga naipipila ka namo nga maghambin og mga pagdumot. Maghambin og mga kaligutgot og kahiubo sa among kasingkasing ginunua tabangi kami nga ang mupuli sa among mga kasing mao ang kasing-kasing sa pagkamapina sa iluon kasing-kasing sa paghikalipot sa mga butang nga among nahiubsan o kasing buktian mo kasing-kasing nga sama ni Ginoong Hesus nga magapadayon sa pag-alagad bisan sa dagkong mga pagsulay sa kinabuhi. Panalangin niya ang usapan na mo karon Pasayloa kami sa among mga sala kini among gihanyo tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. God bless you, John. Ah, praise God, praise God. Thank you. Mga kaigsuunan, ini nga ah, kapuntagon, akong gigalipay na ang Ginoo nagapanalangin kanato karon ug nasayod ako nga nalipay ang Dios nagtan-aw nga ang iyang mga katawhan niya karon nagselebrar sa iyang adlaw nga ipapahulay. Amen. Kinsay nalipay na niya ta dinhi karon sa kamot. Daghang salamat. Ang teksto nga gibasa kaganina makita sa Juan kapitulo 10 bersikulo 27 o 28. Bersikulo 27 nagingon, ang akong mga karniro nagapatalinghog sa akong tingog. Ako nakaila kanila o sila nagasunod kanako. Logically speaking, nga wa man mo ingon ang teksto, Sir Lino. Ako nakaila kanila o sila sad nakaila kanako. Wala no. Ang teksto nag-ingon, ako na kaila kanila o sila nagasunod kanako. Buot ipasabot ang mga karnero na ilhan sa Ginoo katong karnero na nagasunod sa iya kabubuton. Amen. Ang akong mga karnero nagapatalingog sa akong tingog. Makaila ang Ginoo nga kaning mga karniroha ni basta nagsunod sa akong tingog kung unsay lagda sa akong iglesia. Kung karon mga tawhana magsige question sa akong tingog sa iglesia, dili na tinuod niya akong karniro. Kung kanang mga karniruha mamati sa akong kalagdaan, kanang karniruha naminaw sa akong mga pulong nakaila ko anak nila o kanang mga nailhan ako maunang mga karniruha nga magasunod sa akong kabubuton samtang akong gihiyatunan ang kinaiyas karniro kay gipakasama man ta si Ginoo nga iyang mga karniro di ba unsa si kinaiyas karniro bikin siya nakahibaw na namoy karniro din sa kamotes namoy nabay adventista nga nay karniros kamotes din man. Ha? Nas kampo? Be. Kamo nga nakailag karniro, unsa may inyo inyong nailang karniro be? Ikaw brother Tanil, agriculture magano? Lahi ba ng agriculture uh, brother Lino o kanang sa mga animal, ma, di ba? Part sa agriculture na ng animal husbandry, so ba term na ano? Animal science? Oh, unsa may kinaiya karnero nga inyong nailhan? Ha? Buutan. Ha? Dili mistin hiktan Buot pasabot ang karnero nga naa sa iglesia di kinahanglan hiktan Di kinahanglan sigihag sunod-sunod. Di kinahanglan sigihag badlong. Musunod ra og unsay kalagdaan sa Ginoo nga gilakti diya sa iglesia. Unya akong na tun-an na kinakaroon si Manaha. Ang karniro lahi sa ubang mga mananap. Kay ang ubang mga mananap, kanang unggoy, ug malipay, makita man sa naong. Uling, makita sa naong ug ang unggoy malipay, makita mo nga nalipay tagain unggoy pagkaon di ba makita mo nga nalipay ang unggoy nagingon ang researchers ang ubang mga mananak mailahan mo nga nalipay pero ang karniro kuno di nimo mamapiktan nalipay ba mo mamay lang ingon sa ilang mga research daghan man ning mga researchers nga mga pangalan din na nako makuan ang tanan pero ilang natun-an Mailhan nimo nalipay ang karnero, mailhan nimo ang karnero naguol, mailhan nimo ang karnero nahadlok, pinaagi sa ilang dunggan. Nagingon din he, number one na igitawag forward ear posture. Ang buot pasabot, ang ilang dunggan, muari pa doon sa una. Magana ba? Anak ng dunggan. Ang atong dunggan, di ba? Ang ngarim din eh. Gituyo ang gilis ginoo para maguwan, di mabasa. <laughs> Kaya kung kanidugana, diri pa nagipamutang, pamina ko. Iniguan-uwan, di kadaag payong, puno gito, sikil na kaguwan. <laughs> Gituyo gilis ginoo, perfecto gito tao na, iskilid ni putang. Kaya, wa may uwan na, diri skilid mag-anak, di ba? Anak magina. Ang dunggan sa karniro, kung mahadlok na siya o makuyawan, mukha na, din ang muli sa kubangan. Mga anak ba? Mga nagiging forward ear posture. Ang sunod ka nagitawag, neutral ear posture. Na ka na, ano lang, ano lang. Buti pasabot, nalipay daw na. Walay problema, malipayon sila. Ang ilang dunggan, padung at kilip. Diba? Kanang busog sila, Unya, ilang higdaanan, nindot. Unya, kontento sila sa batasan sa ilang magbalantay. Kay may kakinaiya, may hindi naman ni Nagarnero. Ang kinero, maayo maniid. Kay balo sila kung ang ilang magbalantay, buutan ko, dili. Kung kontento sila sa serbisyo sa ilang magbalantay, ang ilang dunggan, padong silip, neutral. Meaning na sila positive mode ang panahon na. Pero kung ang karniro di ay mahiubos, adunay moral, kana bang gitagaan mo pagkaon, perting gutuma, gamay reghatag, ang iyang dunggan anak magbali-bali. It's either kani magatubang ang usa neutral or ang usa padong sa luyo or kini sa wala sa tubangan ang usa neutral or padong diri maglain-lain gani kuno na og direction ang dunggan buti pasabot ang karniro na ay kahiubos or naguol ngano man nga gipariha man sa Ginoo ang iyang katawhan sama sa karniro atong tan-awon unsa kinaiya day sa karniro ang kinaiya sa karniro in English man ni akong binisayon lumo og kinaiya og mapailobon. Kung ikaw og ako adunay malumo nga babasa, adunay malumo nga kinaiya, nalakip ka sa bersikulo 27 nga nagaingon, ha, sa tigingon, ang akong mga karniro nagapatalinghob sa akong tingog kaya handum sa Ginoo nga ang iyang karniro, ang iyang katawhan lumo og mga kinaiya. Kana bitaw ang tukaran sa ilang balay, labayan o garbage sa iyang di gyud masuko. Murag yung taga-kamutis ba? Anong kinaiyas? Kinaiya sa kamutis nun ito. Napisyan mo tangal, siyang mo tangal tubangan sa balay. Di yun masuko. Lumo. Muana ra. Ah, ay <laughs> silingan. Sa sunod, diha nang gapon nila, bayan. Mao na kinaiyas karnero nga gihandol sa Ginoo nga sunod semana may puruhan nga iya silingan mabautismohan. Pero iya ganin nang ingon nga, Oy, usap mo na inyo pagana na nabotismuhan, backslide na nadaan. Ang handom sa ginoo nga, ang iyahang mga katauhan, sama sa karniro lumuot kini iya mapailugon. Unya, ang karniro daw, kung mo express timing. Kaya bang timing yun, o, o, o mahiubos siya. Yang dunggan maghiwi. Pero dili makita sa iyang kinaiya, sa iyang panglihok, nga nasuko siya ng hinubot. Dunggan ra. Magiingon sa mga researchers, dunggan rin makita. So kanang mga tangkagon o dunggan nga gababagaan rin na neutral rin na. Kanang mga nagpaduong dito, kana, <laughs> naiubos na. <laughs> Ang karnero, inosente nga hayop ang mga karniro, kinaiyas karniro, mamati sa iyahang magbalantay. Mamati sa iyahang magbalantay. Buti pasabot. Ako na lang iisip sa hatag ang application kay ug ako ning hatag ang kinaiyas karniro niya, mubalik ka sa ko sa application. Dito na nako, anong walang tuo ba blending? Ang kinaiya sa karniro, mahigugmaon sa iyang magbalantay. Kung kita mga karniro sa ginoo, dapat mahigugmaon tas atong magbalantay. Kinsay atong magbalantay, atong mga pastor o ang mga pangulo sa iglesia. Kung unsay gisulti sa atong mga pangulo sa iglesia na makatabang sa atong pag-alagad sa ginoo, sundon tanan. Dili kay magsigil na hinungkag tulisok ang mga pangulo sa iglesia hangtod ang pastor imo tulisokon, hangtod ang Ginoo nag-iimong mahayon mao man kasagaran kana ya? reklamador bitaw kayo Masigi gina reklamo sa mga pangulo sa iglesia. Ang sunod ang reklamuhan, pastor yun ya, na. Yung madugay na si Kigyaw-yaw oh. sa mga pangulo sa iglesia ni pastor, padungan na, ginoo na gina matanawa, patayin niyo mag kan, di ba mo kanila? Dili, ang ginoo sa ba? O sakto sa siya, ano iyan sa nagitugo ka Ang ginoo na adunay kinaiya sa pagkamatinumanon. Ang Biblia naghatag nato o nindot nga mensahe. Sa diha nga ang usa ka karnero nawala, unsay ginimo sa magbalantay? Ha? Gipangita. Gipangita sa Ginoo ang usa nga nawala. Kana nga mensahe, mensahe sa pastor o sa mga elders na kung kinsa sa atong iglesia nga nangawala, pagkaig panahon pangita Kinsa man sa atong mga elders ron nga namisita sa Pakslider. Eh? Ikaw, bro? Thank you. Praise God. Dalaygon ang ginoo. Kami mga pastor, Sulti so, imi, kinsay na mag-slide. Kaya mo na bisitaan. Ito, ayos. Ingam eh. Pastor, pag siya naman kamungaris mas bate, ah, kamutis, pwede bisitaon na to si ano? Lipay niya ang eh. Labi ng mga district leader nga nakahibalo nga nawa ang iya mga membro. Iya ginang tagaag daghang panahon sa pagpamisita. Mamalik trabaho sa magbalantay sa kamiro. Pedalino. Kani Pedalino, nadayon pa rin kani si Pedalino, director ng Miss Music Ron. Pero lain-lain niya, bisa na sa edukasyon, gigamit sa gyapon sa Ginoo sa talintong gihatag niya diha. Amen. Lain-lain matagdan, ha? Lain-lain tagdan sa atong ginabuhi. Ang importante, magamit gyapon ka diha sa buluhaton sa Ginoo. Ang atong mga pangulo gipahinumduman sa Ginoo nga kung na ay mawala, pangitaon sa magbalantay. Usko na ko, kinsay magbalantay? Ang pastor o ang mga pangulo sa iglesia. Kung na ay nakita nga nawala na sa pagalagat, pangitaon. Ang problema lang, wala giingon din nga ang karnero mag, mag, magyaya kung ang Amo to, makabasa baka mo ana. Kana dito mga karnero nga maoy magbuot sa magbalantay. Ikaw magbalantay magkapangita ato. Wa wa wa ra bagina dire. Di gina nato mabasa. Kung kita gani mo karnero nga maoy magbuot sa magbalantay, buti pasabot, ha panas magbalantay. Ikaw, ikaw, ikaw magbalantay kami mga pastor mga kaigsuunan, kami mga bagorong generation, aron na mas babaw manudlo, din na niya itong ubos. Kaya mga hiubos, tayo nga nag-elder niya na akong natudlohan. Ate, pasiguro na lang din, di ba? Ikaw, anong magbalantay magka? Pangita! Wala na din mo. Pero kitagaan tag mensahe nga ang mga pangulo magbalantay mangita gyud sa karniro nang wala ang karnero, ang kinaiya sa karnero ha, dili maghatag og problema sa iyang magbalantay. Dito mi sa Jerusalem, bilitikos mga karnero dito. Unsay ikuan sa magbalantay ba din? Sunod na tanan eh. Pero naa magay mo simang may lang siguro sa sugat katos na usa or duha. Kanang ang gidali mo, tinuod yung karniro. Pero kanang karniro nga may pagkakanding mo, manalisog gidaton. Kaya manukuhay man na niya, manungay pa. Kanang naay murag karniro, murag kanding niya, mukuyog pa nun, manungay. Buot ipasabot, ang ginoo mismo makaila siya sinaiya sa iyang tinuod ng mga karniro. Ang ginawa mismo ba? Kaila siya kinsay mga tinuod niya karniro. Dili maghatag og problema sa iyang magbalantay. Kung karniro gyud siya. Sa iyong daton sa magbalantay ang ilang mga kinaiya. Mga igsoon, ang magbalantay maoy mo proteher sa iyang mga karnero. Ulbo na ko ha. Ang pastors, ang church elders, maoy magbalantay sa karnero. Nagingon, ang Juan 5, Gis by 50 by 8, na trabaho sa magbalantay ang pagprotect sa karnero ang iyang mga karniro gisud naglubo himuon gyud niya kutob sa mahimo ang pagproteher sa karniro nga gisangon sa Ginoo niya amen mao na iyang trabaho sa magbalantay sa mga karniro pag-ingon nga ang mga karniro sa Central Visayan Conference gisunod huwag laing magbalantay, kay ang mensahe parihara, ang wali parihara, pero ang nabati masuko nas magbalantay. Basta Pastor Berliso, lupad dayo sa Mindanao. Nangitag paagi dito unsay mahimo na maproteksyonan ang mga karnero sa Ginoo. imong talento. Ayaw pasalig sa imong inisbilahan. Ayaw pasalig kung unsa nang imong skill. Saligi ang Ginoo kay ang Ginoo may muhatag og kaalam. Nama sa usahay mga karniro nga ang mga bagbalantay nga. Murag ang iya karniro di na lang niya tagaan o kagawasan ko. Murag iya na lang kita na magbuot ang mga dunggan anak ng balibali ang uban nga to ang uban nga rin kanang mga tinuod nga karniro niya imo yung butan ko sana nga ikaw na lagi magbot ang dunggan na naghiwi-hiwi ngadto na nga rin niya sa lounge kasing-kasing na may man ako sa man niya itong magbalantay tao ni eh, siya naman ay magbuot tanan mura naman siya siya pastor siya siya elder siya siya diakono iyan na lang giday tanan diba? ang magbalantay sa niro magpakita sa siya o ihimplo sa iyang mga karniro. Pero di sa malikayan usahay nga napoy mga magbalantay sa karniro nga nagtibulaag ng mga karniro gagalaag-laag na sa tigbantay. Inikulit niya maglisod na si tapok kaya nga naman Ang trabaho sa magbalantay tigpadasig sa mga karnero. Mano maingon ko, kada pastor no na ang may kaluyahon nasa ni strength, di ba? Pero kanas pastor traso, ang strength niya na ako nakita. Standby pa ko ha, naman si Brother Standby pa ko sa lagtang, buti pa sa buto, ako nag-eskwila, wata na. Kanang, naalam ko sa gitawag na trabaho nga, kanang, wala sa iglesia. saudaranya. Tolong anak untuk saudara merajaan peminam. Oh, si pastor terasa iyan agiun anak. Nyanaan mong kusama lugar nga questionable. Tingin na siya maikog ngayon. Jo, Jo, kuyog ta Jo, ato ta tagugtog. Anong tagugtog? Bukiran sa nila nila. Ya. Nyanaan mo yung motor. Bisan ko ka, ni mahok pa na kong baba. Yung mauwaw, binunta ko, nindakaw magyapin niya. Kuyog may anak to. Abi ninyo, sugod may anak alas 6 sa gabi. Eh. Worship anong balaya. Ikong eh, worship balin din sa anong balaya. Iya tong danon tong mga kaisunan atong balaya. Iya tong kuyugon, manguyog na namo at pikas balay. Hangtod, iguman ang worship niya, katong balay pirmirong ikaduha, dadawa sa tuniya, tulong na may kabalay ang manguyog. Hanto'y kapot Ya benar-benar ulang nak ni anak ya, atu mimu inding atu balai na pwede na mo hangyuon atumi manihapon kanang mga makita mak kailan naman sa daakin sa namang gyud mga balay nga bisag pagkadlaw mo balungagon lungagan mo napoy balay nga bisag wa mo sugua ah, pagkakita mo mulungag nah. na pero napoy balay nga bisag imong hangyuon murag di mulungag <laughs> Si Pastor Trap sumasya, anak. Inikabuntag e sa iyo alas 4 4.30 kadlaw, mamukaw na sila sa mua. Di ko malimot na na ba? Di pa ko theology. Ulit tao pa ko anak kay nag-eskwela ko theology. Minyo naman ko. Nanaman ko anak. Kay commerce ko tulog ka to sa sipak. Ya, kay buutan lagi di, gibalhin. Sekolah yung busy. Dura ka semana dito, tungod kabutan. Kuwala, balik ko sa gayan. kagayan, political science. Wa kay ini kan, ginikanan nga nananad sa gayan. Eskwela sa katuig. Political science. Nahibawan man ulit sa Cebu. Sekolah UP, political science. Sa katuig ba sa? Kunya, niundang kay nagnegosyo lagi dito na Si Pastor Traso, pukaw, may anak alas 4, imedya e sa kadlaw. Nananay ko yung mga batanon. Ang akopit ko. Sabi ninyo, alas 4 imedya e sa kadlaw, nananay sa kabalay. Mana <laughs> oh, eh, eh, eh, na si Pastor Traso, Brad, Brad, Brad, ano ba ka? Tinulti ay Pastor Traso, no? Brad! Oh, eh, Pastor, kamutin na. Si Pastor Traso, Ani, ah, ani, ani, ani, mag, mag, mag, ano na, magdubli-dubli na yan. Mag, mag, mag-worship ta, mag-worship ta. mag-worship ta. Pastor ni ba? Mag, mag-worship ta. ah, worship na na. Eh, human na mag-worshipan. Ano okay na pattern? Ang gi-worshipan, dadawin sa na niya dito ba as balay. Ya, magkuyong din nito, mag, ano nito, worship nito. May Diyo. Igo malas itinidya sa buntag tag-upat na na lima kabalay among na worshipan naaman ang ginoo pagka-pastor nako maunay akong giampo sa ginoo nga akong gisunod nga iyahang strength sa iyang pagka-pastor naaman siya mga kaluyahon pero diha ko nagkuha niya ba diha ko nagkuha gid niya nga 90 to 95% sa balay sa iyahang mga membro sa tibuok tuig maampuan gid niya ma-worshipan gid niya mao na ang target jud mao na ako mismo pwede mo mangutan mangutana kundi duhar man akong distrito na gianda o sa katuig sa Masbate upat ka tulo ka tuig og tunga sa Katayngan district mao gid ako mao na makaingon jud ko nga proud ko mo announce sa among association. Siguro 10, 5 to 10% na lang sa inyong mga balay, wa na ko mabisita eh, o wa ma-worship eh. Di na na ko, kapasto traso. Muna ko yun. Other side sa iyang kinapuhin, nasa siya gitawag kakulangon. Pero kana nga dapit ba? Balikan na po, maunay trabaho sa magbalantay sa karniro. Kung ang imong mga karniro, Amen? Kung sige ka kapamisita sa imong mga karnero, updated ka sa problema o panalangin sa imong mga membro. Pero mo iyon gani na na, oh, nasakit na si Kuan. Bot ipasabot. Huh? Hmm? Dugay na magsakit pa sa mga nagkakibaw. Ang lastod na pagkasulti, pila na nakabuwan, wala na ipamistahay na. Kahit kung nakapamisita siya naman, makibaw ka magiging kasi ng tao. Di ba? Mga kaigsunan, kaming mga ministro, mga pangulo sa iglesia, gitahasan tas ginoo sa pag-atiman sa iyang mga karniro. Ang handom lang Diyod sa Ginoo nga ang iyang mga karniro handom sa Ginoo nga dili lang Diyod unta mahimong problema sa iyang mga pangulo o magbalantay sa panahon nga ikaw maghatag og problema sa magbalantay ang imong gitagaan problema ang ga sa magbalantay Buot na ko ipasabot Pangulo karong panahon na. Ang akong mga karniro, versikulo 27, Juan 5.27, Ang akong mga karniro, nagkapatalimpo sa akong tingog. Usbo na ko ha? Kung ikaw o ako karnilo sa Ginoo ang atong patalinghugan ang tingog sa tag-iya sa karnilo. Kung naagani mo ari sa tuwa dinhi magdadaog daghang mga doktrina para sa karnero, unya mo hinungdan na manaway na mo sa pangulo sa iglesia, kana nga doktrina di gina para sa karnero sa Ginoo. Ako na kaila kanila o sila nagasunod ka na ko. Katapusan. Conclusion. O gihatagan ko sila kinabuhi dayon. Ang promise sa Ginoo kadtong iyang mga karnero nga magapatalingon sa iyang tingog kadtong mga karnero maayon. O sila dili gayod malaglag. Pagkanindo. Friends, brothers and sisters, himo alang yun. Nga kitang tanan, matinud-anon nga karniro sa Ginoo. Pag matinud-anon lang sa pagsunod, sa iyang tingog na iyang ipadala sa iyang mga pangulo sa iglesia. Kung ikaw o ako matinud-an ng mga kaigsuunan, ang iyang ganti kanako maulaman ang kinabuhing dahil. It's a very nice practice. Ang mga pangulo sa karniro magbalantay na kapakyasan. Importante, magmatinon-anon lang ta sa tag-iya sa mga karniro o sa magkalakay. Inupo na sa itong mga ulo alang sa pagampo. O Diyos nga labing gamahanan, itat na ginoo. Salamat sa imong pagpahinomdom ka na. Nga ikaw adunay giandang nga ganti alang sa imong mga mga karniro nga matinud-anan imong mga karniro nga makasasala apan nangayo pa sa ilo diha kanimo ikaw nagasaad sa imong mga karniro nga masalaypon imong mga karniro nga adunay mga kakulangon o mga karniro nga nagpainubsanon nga naiangkon sa ilang kapakyasan diha kanimo ug nangayo sa imong pasaylo ug sa imong hugma o Dios minta na kami tanan magaangkon nga aduna kami mga kapakyasan diha kanimo ingon nga imong mga karnero pasayloa kami Ginoo tagay kami kasing-kasing nga masinugtanon sa imong mga magbalantay ihatag ka mo Ginoo ang kasing-kasing kasing-kasing nga dili maghatag og problema sa iglesia apan kasing-kasing nga alang sa pagsuporta sa imong buluhaton panalangin ni Ginoo ang among umaabot nga mga wali dinhi dapitan Hinaot nga ikaw magahikap sa tanang kasing-kasing sa imong mga karniro dining dapitan. Nga ang buluhaton nga imong gihatag kanamo walay taong tag-iya kundi ikaw may tag-iya ni nga buluhaton. Kami magaampo Ginoo na imong hikapon ang tanan nga kasing-kasing sa imong mga karniro nga ilang suportahan ang imong buhat nga ipadala dining dapitan. Panalangin ni Ginoo si Pastor Abing, kauban siya panimanay. Panalangin ni O Diyos, ang mga pangulo sa iglesia na maoy magbalantay nga imong isangunan karong panahon. Panalangin niya matagos sa kanamo nga mahimo kami nga karangiro nga malahot tayo sa pag-alagan nga maoy kiandaman nimo sa kinabuhing dayon o kinabuhing nga walay katapusan o moabot kami na makikimamat kanimo o among mabatnan ang kalipay na lunlon kalipay o buwa niya mga kalkulanan nga amo pang masanapi sa mga kinabuhi. Dahil salamat Ginoo sa inyong kaayo, man sa kapasayloan sa mga sala, kini ang hangyo tungod lamang sa ngalan ni Ginoo Hesus na among maluluwas. Amen. And now, brothers and sisters, ang mga karnero gikan sa kawit mo'y mo-offer o closing song. Ako biyan, yung tanang taga-kawit, walang bilin. Kotor sedang gagawin, ikas pinong atau ko. Ang atong awiton mga karnero, wala lain painungod kang Ginoong Hesus sa atong mayong higala. Ay wala lain mayong higala sa kalibutan. Si Ginoong Hesus lamang. Doha kalimiyak. Ari mga badyo sa kabayan. kamaayo kanamo. Dagang salamat o Dios sa mga bilinhon nga mga bintahi Hinaot ka to Diyos, katuhop sa mga hunahuna o makasing-kasing nga kami, ingon nga mga karnero, nga mahimong ang among mga kinabuhi, mahimong masinulundon, mahimong maabhok, mahimong mapinagsanon, ngasatanan nga mga kalihukan o Dios sa nga iglesia nga among ginarepresentahan nga diin adunay panaghiusa adunay harmonia aron kami o Dios magsuporta sa pagtapos imong buhat imong gibilin kanamo kay kung matapos na kini makapamahulay na kami kung imo kami kuhaon nga mubalik ka sa ikaduhang gayon pagdala kanamo ngadto sa imong ginarian ni mga tagana alang lamang sa mga mataron. Hinaot o Diyos na katong mga binsayo sa mga awit, makahatag ka mo kadasig o ang among mga kagalingon nga nining adlaw balaan sa so, nanghibiling pa nga mga oras na among gid mahimo ang pagpahimuot kanimo uban ang panalangin ng adlang balaan. Salamat o Diyos, ikaw nga natubang sa upugampo ang na dinasalig tungod lamang sa gamhanan nga ng Isus sa manluwas. Amen. simbahan. So baklay lang tagamay, di man kayo layo. Luyo man ana jutay. So hinahinayang ano itong baklay, okay man kay wa naman sa iwan. Okay, so kadtong gusto mo kaon o pagkaon nga uh, maayo at ta sa simbahan sa PAS, no? Adto ta sa simbahan. Magampo ta lang sa pagkaon. Ginoo, salamat kayo sa imong gugma, ang kalampusan namo dapat nan sa pagsimba. Salamat sa mensahe na kami karon sa uh, higayon na kami magkakaon sa material na pagkaon. Panalanginan nimo ang labi na sa mga miyembro sa Iglesia sa Paz naganda ganda nila mo pagkaon. Ang tanan makahatag o kalipay, benepisyo sa pagkaon ng pagkaon mga hatag ng palawas. Kining tanan ng pinasalig sa ngalan ni Jesus. Amen.